боби ҳафтум исо давом дода гуфт дигаронро айбдор ҳисоб накунед то ки шумо айбдор ҳисоб нашавед зеро чӣ хеле ки дигаронро айбдор ҳисоб кунед ҳамон тавр шумо айбдор ҳисоб карда мешавед ва бо кадом санги тарозу баркашед бо ҳамон санг ба шумо баркашида мешавад чаро шумо хасро дар чашми бародаратон мебинеду чӯберо ки дар чашми худатон ҳаст ҳис намекунед чӣ хел ҷуръат карда ба бародаратон гуфта метавонед ки иҷозат деҳ хасро аз чашмат берун кунам ҳол он ки дар чашми худатон чӯб доред эй дурӯяҳо аввал чӯбро аз чашми худатон дур кунед он гоҳ дурусттар дида метавонед то ки чӣ хел хасро аз чашми бародаратон бароред чизеро ки муқаддас аст ба сагон надиҳед вагарна онҳо рӯ гардонда ба шумо ҳамла меоваранд ва гавҳари худро пеши пойҳои хукон напартоед вагарна онро поймол мекунанд талаб кунед ва ба шумо дода мешавад биҷӯед ва пайдо мекунед дарро бикӯбед ва он ба рӯятон кушода мешавад чун ҳар кӣ талаб мекунад ва даст меорад ҳар кӣ меҷӯяд пайдо мекунад ва ҳар кас ки дарро мекӯбад он ба рӯяш кушода мешавад ана аз байни шумо кадом падар агар писараш нон талаб кунад ба вай санг медиҳад ё агар моҳӣ талаб кунад ба вай мори заҳрдор медиҳад пас агар шумо бо тамоми дилсиёҳиятон ба фарзандони худ чӣ тавр чизҳои хуб доданро медониста бошед нахоҳд падари шумо ки дар осмон аст ба касе талаб карда чанд маротиба зиёдтар чизҳои хуб надиҳад чигуна рафторро аз дигарон нисбати худ дидан мехоҳед ҳамон тавр аввал худи шумо нисбати онҳо рафтор кунед зеро мағзи шариати мусо ва гуфтаҳои пайғамбарон дар ҳамин аст аз дарвозаи танг гузаред чунки дарвозаи васеъ ва роҳи осонгузар шуморо ба ҳалокат меоварад ва бисьёр касон аз он мегузаранд лекин ба ҳаёти абадии шуморо дарвозаи басо тангу роҳи мушкилгузар меоварад ва кам касон онро меёбанд аз пайғамбарони бар дурӯғ эҳтиёт шавед онҳо ба назди шумо бо намуди гӯсфандони беозор меоянд аммо дар ботин онҳо гургони дарранда ҳастанд шумо онҳоро аз амалиёташон мешиносед آخر از بطه خار انگور یا انجیر چینند کو هر درختی سالیم میوه خوب میدهد و میوه بد دادن تواند ولی درختی کسل میوه بد میدهد و میوه خوب دادن تواند همه درختانی که میوه خوب نمی آورند بریده به آتش پرتافته می شوند خلاص پیغمبران بر دروغ را نیز شما از محصول عملشان می شناسید نه همه کسانی که مرا دائما خداوند خود می نامند به پادشاهی خدا داخل می شوند بلکه فقط آنهایی که خواستی پدری در آسمان بوده ام را اجرا می کنند هنگامی که روز جوابدهی فرا می رسد مردمی زیاد به من می گوید ای خداوند مگر ما از نام تو پیغام خدا را به آدمان اعلان نمی کردیم مگر از نام تو دیوها را نمی راندیم و مگر از نام تو بسیار معجزه ها را نشان نمی دادیم. آنگاه من برویشان می گویم ای بدکاران من شما را هیچگاه نمی شناختم دور شوید از نزدم اینک هر کسی که همه این گفته های مرا می شنود و آنها را اجرا می کنند مانند بیناکاری دورندش است که خانه را در بالای سنگ ساخته بود بعد باران بارید و آب خیزی شد و شمالی سخت خیسته با شدت برام خانه وزید لیکن خانه فرو نرفت چون که در بالای سنگ ساخته شده بود. ولی هر کسی که همه گفته های مرا می و آنها را اجرا نمی کنند مانند بیناکاری بی عقل است که خانه اش را در بالای خاک ساخته بود. بعد باران بارید و آب خیزی شد و شمالی سخت خیسته با شدت بران خانه وزید و خانه فرو رفته و زمین یکسان شد عیسی سخنان خود را به آخر رسانده بود که تمام خلق قائل ماندند زیرا او نه به مانند شریعت دانان بلکه چون شخصی با قدرت آنها را تعلیم نداد.